Pode mandar o próximo, ao próximo, ao próximo. Hoje eu não vou dar, vou distribuir, distribuir, distribuir. vou confessar. Eu tô pagando as putas, tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar de graça. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama pra orgia que hoje tem festinha com o Guga, é só putar, putar, putar, putar, putaria. Com o é só putar, putar, putar, putar, putaria. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufistinha. Chama pra orgia. Que hoje tem festinha com o Guga, é só putar, putar, putar, putar, putaria. Com o é só putar, putar, putar, putar, putaria. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir um barato. Mamar de quatro, empinando o rabo. Mama de quatro, empinando o rabo. Mama de quatro, empinando o rabo. Aí, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir uma parada. Mama de quatro, com a buceta empinada. Mama de quatro, com a buceta empinada. Mama de quatro, com a buceta empinada. Aí, vou confessar, eu tô pagando as putas, tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar de graça. Chama, chama, chama, chama as amigas da surfistinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da surfistinha. Chama pra orgia, que hoje tem festinha. Com o é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Com o é só putaria, putaria, putaria, putaria. Chama, chama, chama, chama as amigas.